Torentzia Torentzia da beste bat Beste bat Gaur egunian torriak e, eh, Gerintzuna eh, bota india Baina, bueno, da, torre laburra, baina azkartu da hori, hori baita ere, baina hori da Roia Horri Lucia nego etxia, hori zan torre Lucia. Torre hori zan, ba, torre Lucia mota, eta Lucia ezai Lucia, leo ezai mota, tartekoa Lucia. Hori mota ditu, eh? E, Fetxa, eta etxe horre, bila da, bat. E, eta itxaren arrileak, guendekan, ikus gai dabe, e, arrileak egin intzuela goa izu zen, azpedekamiluan, Aztegea, gora, eta nola dago e, e, Bila Manuela. E, Bila Manuela aurrian txandaran egua bizirian itxian. Bueno, fijatu zaitezte, nola azkan ziliaria eta nola azkan arkobotikua, horiek dira itxianeko itxian desmutatu zituenak eta geho, pieza horiek ere ikizuen itxegua. Eh? eta hori bezala, bat zauden, hainbat torre eta hainbat gauza, Bota entzian, agotan, ez guztia, como elemento eta bizitzen gara emantzia, txola zaila. Entzako, azken hau eta bortuzetan, zautzea, zintea, edo nire hausak eta planteatzea tortzuko, oso okera gutxi hau gintu dezakit. Gartzu bezan dut gure ikizteak hau dela, bizitzen gau dela, eh? eh? Azken hau eta bortuzetan, bizitzen gau dela, qua tayar protesta o so zitan detto a risalesta che cos'è bueno eh dai sangue a te sarcho gara per i burus va ridicuta i politici cambiando a verse la società allora c'è ba, dakaur, da, materia pilua eta da, irigintzapeak dauka komplexitatea aztertzea, ba, ez da, osea, osea, sintesis bat dutia, ba, oso zaila. Eta, zailatu gonaiz, ba, tenboa piskabeso da beren eskertuaz, ba, nire irakurtzeta eh, irigintzan irakurketa,